Biografii Memorii Biografia unei capodopere Oedip de George Enescu străin, o fără de lege am săvârșit și port povara ei, dar zei știu, tot ce am făcut n-a fost cu vrerea mea. E drept, l-am omorât, dar nu știam că-i tatăl meu. O, nu, și în fața legii sunt neprihănit. Într-o zi, prin 1910, la comedia franceză l-am văzut pe Monet Sully în Ödiprege. Monet Sully nu mai era tânăr, dar ce om! În adevăr, nu aș putea descrie șocul pe care l-am resimțit în fața operei și a interpretului. Vocea lui, vocea aceea sonoră și flexibilă, care lansa frazele ca și cum ar fi fost un cântec și versurile ca pe o melodie, vocea aceasta îmi va răsuna în memorie până în ultima mea zi. Așa își amintea spre amurgul vieții George Enescu. Ieșind de la comedia franceză eram halucinat, posedat. O idee fixă mi se întipări în minte. Să compun un Oedip. Un subiect ca acesta nu-l alege. Te alege el, pune stăpânire pe tine, nu-ți mai dă drumul, nu mai scap de el decât cu stiloul în mână în fața hârtiei liniate. Și totuși, Enescu n-a început să lucreze propriu-zis la opera sa decât 10 ani mai târziu, după ce libretul a fost redactat în cele mai mici amănunte. În acest lung răstimp, ideea l-a preocupat însă permanent, dar să lăsăm mai bine tot pe Enescu să ne povestească. Paul Duca, care mi-a arătat multă simpatie de când se interpretase sinfonia mea în mi bemol la concertele Colon, mă prezentă într-o seară lui Pierre Lalo. În conversație îi mărturisesc eminentului critic dorința mea de a compune un Oedip. Drace, dar e un subiect teribil. Știu, dar vreau să încerc, domnule Lalo. Cunoașteți pe cineva care ar putea să-mi facă un libret? Nu, nu încă, dar căutând s-ar putea foarte bine să dau peste omul care vă trebuie. Câteva săptămâni mai târziu, la Lomă prezentă lui Edmond Flegg. Remarcabil elenist, Flegg era în plus un poet înnăscut, foarte îndrăgostit de muzică. Peste trei ani, o nouă întâlnire a lui George Enescu cu Edmond Fleck devine decisivă pentru libretul operei Oedip. Cam prin 1913, deci, el îmi propuse un Oedip ce urma să se desfășoare în două seri consecutive. Nu crezi că va fi prea lung? Nu uita că grecii erau mari vorbăreți. E adevărat, era micul lor păcat. Dar mă tem să nu fie acesta un motiv pentru care noi să sucumbăm. Crede-mă, dragul meu, Păzește-te de tragedia Fluviu Eu aș vedea ceva foarte strâns și în același timp foarte liric Să încercăm, vrei? Lungimea mă speria și nu simțeam că am genul lui Wagner pentru a umple cu muzică o acțiune prea stagnantă Trebuia să-mi conving asociatul Imite-le pe bucătărese, îi spun într-o seară Pune-l pe foc și lasă-l să scadă Dar în 1914 intervine războiul. George Enescu se întoarce în România. Începe lungile sale turnee în cele mai îndepărtate colțuri ale țării. Oedip este pentru un timp părăsit. Abia în 1921 are loc o reîntâlnire la Paris cu libretistul său. Edmond Flegg avusese timp să remanieze complet proiectul său inițial. Îmi propuse acum o dramă în patru părți. Un prolog, două acte și un epilog, corespunzând nașterii, tinereții, maturității și morții lui Oedip. În total patru acte și șase tablouri. Mă adâncesc în manuscris care mă prinde imediat. Textul era magnific. Abia am îndrăznit să-i sugerez colaboratorului meu câteva corecturi de detaliu. Flegg avea deja experiența libretului de operă, înțelegând perfect legătura acestuia cu muzica. Despre Oedip el spunea Pentru a-i da posibilitate compozitorului de a realiza gradații, contraste, schimbări de ritm și atmosferă, în loc să mă limitez la Oedip rege, mi-am propus să trasez întreaga viața eroului, debutând în fericire, trecând prin oroare și sfârșind în seninătate. din datele mitologiei ciclului Teban și din aluziile aflate în tragediile marilor autori greci, Fleg a alcătuit primele două acte. Sărbătoarea nașterii lui Oedip la Teba, cumplita prorocire a lui Tirezias, Oedip își va ucide tatăl și se va căsători cu a sa mamă, hotărârea părinților Laios și Iocasta la auzul acestui blestem de a-și pruncul. Iată scenele cuprinse în primul act. În loc să fie aruncat în prăpastie, Oedip este înfiat de regii Corintului. Ajuns adolescent, fericirea îi este întunecată deoarece află de la oracol destinul său cu tremurător. Se hotărăște să plece din țară și să nu mai întâlnească niciodată pe cei pe care îi crede părinții săi. La răscrucea trei drumuri, apărându-și viața, omoară un bătrân însoțit de trei servitori. Va descoperi mai târziu că era chiar tatăl său, Laios. Ajuns la porțile Tebei, înfruntă Sfinxul, fiara cu chip de femeie, dezleagă întrebarea misterioasă și salvează cetatea. Primește ca recompensă coroana și mâna reginei văduve, despre care nu știe că este mamă. Aceste trei tablouri formează actul al doilea. De aici înainte, Edmond Fleck nu a făcut decât să adapteze și să concentreze cele două tragedii ale lui Sofocle, Oedip Rege și Oedip la Colonos. Actul 3, deci, aduce punctul culminant al operei. Oedip descoperă peste mulți ani cumplitele situații în care l-a împins destinul. Se autopedepsește scoțându-și ochii și pleacă să rătăcească în lume sprijinit doar de fica sa, Antigona. Nu-și va găsi liniștea decât în ținutul Colonos, lângă Atena, unde moare în păcat cu lumea și cu sine însuși. Este etapa finală a lui Oedip desfășurată în actul al patrulea. Munca poetului se încheiase, urma cea a compozitorului. Despre frământările sale de atunci, Enescu își amintea mai târziu. Ar fi banal să spun că m-am așezat la lucru când, în realitate, m-am aruncat pur și simplu asupra lui. Eram literalmente posedat. Ce subiect! Să abordeze antichitatea în ceea ce are ea mai splendid, mai legendar și, în același timp, mai uman. mulțumit la început cu o primă schiță grăbită în care niște săgeți și semne cabalistice, clare numai pentru mine, îmi serveau drept puncte de reper. Acestea mi-au luat cam patru luni și jumătate. Apoi mi-au trebuit 16 luni ca să redactez un proiect mai complet. După care am lucrat cu unele întreruperi timp de 8 ani. Mi-am impus trei reguli. Primo, totul trebuie să meargă înainte, fără patos, fără repetări, fără discursuri inutile. Acțiunea trebuie să se înnoade rapid, Secundo, publicul nu trebuie să se plictisească, ceea ce derivă de fapt din primul punct. Terțiu, auditorii trebuie să înțeleagă textul. Convingerea mea este că oamenii nu merg la opere numai pentru a asculta muzica. O dramă lirică reușită trebuie să aibă o acțiune și un text uh, inteligibile. armat cu aceste frumoase rezoluții, m-am așezat la lucru. Voi întrebuința un sistem nu, niciun sistem. Dacă se recunoaște totuși că întrebuințarea leitmotivului nu este un sistem, ci un procedeu, sau mai exact un fir conducător. În mod practic, toată drama e cuprinsă în cele trei teme din preludiu. Tema Iocastei, tema paricidului și cele patru note care sugerează duelul verbal dintre Oedip și Sphinx. Luasem hotărârea să nu țin seama de vechile moduri grecești. Nimic nu părea mai plictisitor decât uh, pastișa unei epoci și reconstituirea istorică. Și totuși, încă de la primele secvențe muzicale frapează un parfum arhaic ci reînvie perfect atmosfera ținuturilor antice. Să nu uităm însă că muzica lui Enescu se impregnase pe parcursul a câtorva decenii de spiritul folclorului românesc, că își însușise anumite structuri ale cântecului popular, dovezi încă vii ale unei străvechi arte sonore ce nu era departe de lumea muzicală grecească. Le putem recunoaște ușor în dansurile păstorilor din actul întâi de pildă. în corurile din actul 2. Nu voiam să fac din Oedip al meu un zeu, ci o ființă de carne ca dumneata și ca mine. Dacă unele accente pe care i le-am dat eu au emoționat câteva persoane, găsesc că e din cauza că ele au recunoscut în plânsul lui un ecou frățesc. Așa gândea Enescu despre personajul pe care îl reînvia prin sugestii sonore. Voi rătăci mereu conit de crudă soartă, până ne tainica zi. società e vendica, ma fatti missa muove, lenta un e crinkli nischi. Tu nischi? Apollon, apol, ne vorbi tre pezze. Aus un tempo a schoros, voiam se gervesti, giudice grasse, slavirli a sciocolletti. Da tot, da pingul, ce vrește, al tavole s-am fiorat, ce cetosa mai purga io se ul che sta ci fani este mi mi strigă, resta al farme tutta le sue uccide pari al pentro e mulci sa menza uccigace vei fisso sul mamitale oh. qui è un'ampolizza che non si fa me un fund fa duri fucile a me cuce tarne mi lo sul seme a capir potriva me vreau ce me a pariere oh, Schießen Quali de la Sarre, kaum Duschmann, sie schuld und Jalousie, Kater, bleibt und Si cubrat, si stroppi, in alfata li singe, io notte string la pietra, chi con la mano in mano, Edip este un personaj din toate timpurile, universal și se poate deci reda drama lui în limbaj modern. De aceea am utilizat cuceririle muzicii contemporane și câteodată am anticipat, întrebuințând în pasajele declamate, jumătate cântate, jumătate vorbite, sfertul de ton care reda minunat unele efecte speciale. Într-un cuvânt, Inventam pentru Oedip un limbaj foarte deosebit de cel pe care îl întrebuințasem în sinfoniile mele. Iată un exemplu, cunoscuta melopee a lui Oedip din actul al doilea. Înfrângerea Sfinxului este concepută ca un moment cheie în operă. Enescu îi conferă semnificații filozofice. Victoria lui Oedip este în același timp o mare înfrângere, iar înălțarea, gloria pe care o va căpăta acum, îi va aduce de fapt cumplita prăbușire de mai târziu. Omul și reprezentantul destinului se află într-o înfruntare acerbă. Fleck și Enescu au accentuat-o schimbând vechea ghicitoare cu întrebarea Cine în imensul univers plămădit de destin este mai puternic decât destinul? Cu răspunsul hotărât al lui Iodip, omul este acela, este afirmată o frumoasă concepție despre om și a tot biruitoarea lui putere. Încrederea în om. Iată sentimentul pe care îl degaje contaminant aceste pagini ale partiturii. Moartea Sfinxului este paradoxală. Fantastica ființă râde și plânge în același timp, ca o tristă recunoaștere a necesarei dispariții. Iată ce mărturisește Enescu despre construirea acestui moment. Am încercat să exprim trezirea din somna Sfinxului într-o penumbră de funingine, în sunetele unei muzici depărtate, de coșmar. În momentul în care Oedip, ghicind răspunsul, de joacă cursa pe care o întindea Sfinxul, mi-a trebuit grație muzicii să merg dincolo de ceea ce sugerează cuvintele, să creez o stare de tensiune aproape insuportabilă. Sfinxul își simte sfârșitul apropiat și strigă ca un animal încolțit de vânător. A trebuit să inventez eu acest strigăt, să imaginez ce este inimaginabil. Când am lăsat tocul după această scenă, credeam că voi nebuni. Actului 3 i s-a rezervat punctul culminant al tragediei. Zguduitoarea scenă ce urmează după ce Oedip află taina nașterii sale și îi se revelează împlinirea întocmai a destinului prezis, pare realizată de Enescu încă sub impresia scenei jucate de marele actor francez ce îi stârnise atât de puternic interesul pentru tragicul erou grec. În momentul în care Oedip scoate ochii, Monet Sully realiza un miracol – Obrazul lui, așa de frumos de obicei, devenea progresiv hidos, aproape animalic Nu vorbesc de sângele care curgea pe obrajii lui, ci de trăsăturile feței însăși pe care durerea le deforma cât despre strigătul care izbucnea în această mască înspăimântătoare, l-am notat în partitura mea în note intenționat false. Aceste note ce nu pot fi cântate, Andre Perne care a creat rolul lui Oedip, a avut curajul să le învețe și talentul de a le urla. Noi am putea afirma astăzi același lucru despre David Ohanezian. Recunoști omul ăsta. Eu nu știu ce a vorbit, tu minți! Acel prunc vei răspunde! Legați-l de mâini Doamne mir! Vespe da copilul! Deas fi murit ier atunci! Fi Da camins! Vespe copil! Am stintor linga chiteron! Camins! Caci l'hai primit! Vorbeste! In abitia! Salute! In estra bene! Caci l'hai primit! Sente blanca, marti! lasciatemi solo ci fermato mi sale e ci letti alla spune pesi che lo marite voi poi a che te ma in tre e ci morto a fost născut în Palatul Laios și Iera rob, sau fiu regessa. Ai, cumpline scuse alcuna cesta. Sarau mai cos, ni la totu es sarau. Spuneau că e fiu a Laius. Laius. este blestemat al fraților săi tată și soț al mamei sale, cel care a ucis pe al său tată. Vedeți, eu sunt Edip, Edip omoritorul Sfinxului, Edip care a scăpat cetatea,

strămoșești și tu mantie de pură Vepatul de iucem cervezza fra la ce službe svincite la ce core fecures vez mai putra la parte ferraro senza vetre non vostre vec voi vec la un nume pesci celeste focia vi creo et vi potrebbe sapleci spracura si cetata si putire sa luci giù a cudit ste poc c'è ma lunch tu ah! Oedip a ajuns în ținutul care îi va aduce liniștea veșnică. Corul bătrânilor atenieni îl secondează cu o severitate și o simplitate ce ne duc cu gândul la străvechile imnuri grecești. Edip are acum o limpede credință. În ciuda cumplitelor fapte, sufletul i-a rămas curat. Și acesta este și sensul răspunsului său la întrebarea Sfinxului. Omul e mai tare decât ursita, pe care de-abia acum îl înțelegem cu adevărat. Edip devine astfel un simbol al nobleței și forței spirituale umane. El, care era vinovat înainte de a se fi născut, înfruntă răul și moare în lumină. Accentuând în opera această idee, Enescu și Edmond Fleck nu făceau decât să se alăture omagiului pe care însuși Sofocle îl adusese în tragedia Antigona. În lume sunt multe mari minuni, mai mari ca omul însă nu-s. crimele ursite de destin că nici nu eram născut. Costă măcar o clipă din viața moropsită, când eu nu m-am luptat cu zei prigonitori. N-am părăsit Corintul, căci iubeam pe tata și cinsteam pe mea mamă. Știam eu că în colțit la răscruce de drumuri îl ucideam pe tata, aprindu-mi viața. Și când răcusam sfinxul ghicindu-i taina, ca să scap de la moarte, atâți de bani știam eu că pregătesc de răsplată un culcuș incestuos. Oh! io non lo no, non lo stiam. tu lo sti, me inda mi stia pasta, dincolo di mormint. Ia du voi te bani, inda ma voi pe cel ce l-ați îl cunoșteați pe Salvator, ai sunteți paricizii, eu sint nevinovat, nevinovat, nevinovat. La capătul unei munci istovitoare, Enescu trăia firești clipe de îndoială. Va simți oare publicul tot zbuciumul, toată frământarea din care se născuse Oedip al său? am pus în această operă toată substanța ființei mele, tot sufletul meu. Am reușit oare? Peste câteva zile criticii și publicul vor avea în mâinile lor întreaga mea viață. Era în preajma lui 13 martie 1936, data la care urma să aibă loc pe scena operei mari din Paris, premiera tragediei lirice enesciene. Mult mai târziu, compozitorul îi mărturisea lui Bernard Gavotti, cunoscutul critic și muzicolog francez. M-am gândit adesea că, reușită sau nu, fiecare existență are aventura ei, drama ei secretă. Resortul meu, drama și aventura mea sunt legate de trei silabe pe care Sofocle le-a făcut celebre. Oedipos, Ați ascultat Biografia unei capodopere Oedip de George Enescu Emisiune de Olga Grigorescu Au interpretat Florin Crăciunescu, Nicolae Pomoje, Geo Costiniu, Victor Ianculescu Regia muzicală Georgeta Dogaru